Перед очима у дівчини поплили жовті плями, у вухах дзвеніло, ротом і носом пішла кров. Вона текла по пальцях, якими дівчина закривала обличчя, бігла по ліктях, капала на її табірну одежу. Неї щастя Біндера хтось покликав. Замість того, щоб допомогти їй, бригадирка німкині крикнула Сідай за машину, інакше не виконаєш норми а тоді буде ще гірше. В перерву нічної зміни, яка тривала 15 хвилин, чішка ружина принесла їй шматок хліба і непомітно поклала в кишеню. Підтримувала сили Марійки, ружина і її донька 17-річна Злата. Її привезли в табір разом з матір'ю. Ці сердечні і чуйні люди зігрівали інших ділилися шматком хліба і цукру. Злата чула на батьківщині про Леніна, читала російську літературу. Іноді під час короткого відпочинку вона просила Марійку розповісти про життя на Україні. Сама розповідала дівчині про свого нареченого. Коли познайомились ближче, Злата розповідала Марійці, що вони з мамою із села Лідіце. Влітку 1942 року есисівські банди вдерлися в наше село. Вони спалили його і зрівняли землею. Тоді усіх чоловіків розстріляли, багато дітей вивезли кудись і знищили. Мене з нею і понад 200 жінок з дітьми привезли у Равенсбрюк. Наші прабабці вже біля 90 років. Вона теж тут. Її примушують в'язати рукавиці для гітлерівських солдат. Так, так, скрушно похитала головою ружена. Тут у цьому пеклі можна відшукати чотири покоління з нашого села. Роками злата старша за Марійку, але обидві вони були маленькими на зріст, і всі думали, що дівчатка однолітки. Златина мама завжди говорила російський народ великий, сміливий. Я вірю в те, що він переможе. Але ж хіба цим людям дочекатися свободи, думала Марійка. Мало того, що всіх морили голодом, в зимовий період блоки не опалювались, і муки від холоду здавались страшнішими за недоїдання. Вікна у блоках цілодобово відчинені, протяги шугали по приміщенню, в'язні часто хворіли. Біля вікон стояла діжка, вода в ній замерзала. На тих, що спали біля вікна, сипався сніг, падав дощ. Вікна ж не дозволяли зачиняти. Хто не витримував і йшов зачиняти вікно, того теж тяжко карали. Коли стояли на апелі в дощ, то промокали до кісток. Висушитись було ніде. Бувало, що вранці вдягали мокру одежу, а ввечері їх знову примушували купатися в холодній воді. Взимку в умивальнику підлога, як на катку, біла крига. На кранах висять бурульки, вікна і двері відчинені. Треба гартуватися, кричить наглядачка. Жінки роздягаються і лізуть під крани. Крижана вода обпікає тіло з голови. Того, хто довго не наважується роздягатись, наглядачки обливають водою. Після цього знову женуть на апель. Холодний вітер і мороз висушують в'язню, їх замітає снігом, а вони стоять. Табірне начальство могло б усіх нас відразу вбити. Але чому вони цього не роблять? Чому вони нищать людей поступово, одержуючи від цього на свободу? запитала Марійка у ружини. Зі люди постріляли нас усіх. Навіщо вони так знущаються? Ну, як ти не розумієш, сказала Єружина. Німці бережуть кулі. Та й смерть від кулі, то ще не смерть. У кожного з них хтось на фронті. Багато вже й загинуло. От вони і виливають свою злість на невинних жінок. Важким було катування водою. Наглядачка кричала Чому зігнулися? Щоб загартувати організм, треба обливатись холодною водою. Про це знає кожна німкеня, тільки не знають російські свині. І ніхто із в'язнів не смів їй перечити, хоч всі, які вона розуміли, що таке загартування не для них, худих і безкровних в'язнів. Їх не зігрівало навіть літнє сонце. Від постійного недоїдання і захворювань легенів багато занедужало на туберкульоз. Усі боялись, як чуми того ревіру для хворих на сухоти. З його вікон визирали в'язні, ході і жовті, як мерці. Усі знали, що їх жде газова камера. Невже ми будемо такими малодушними, що навіть не спробуємо втекти? Хай краще загинемо в дорозі, аніж будемо поволі вмирати тут сказала Марійка Оксанці, таємно відвідавши її у ревірі. Звичайно, вона ризикувала життям, але чого не зробиш задля подруги? Пам'ятаєш, як мама читала нам оповідання Короленка мить? Там в'язень тікає саме заради отієї миті, хоч на миті відчути себе вільним, а тоді і смерть. Тільки не гибіти тут, не губити поволі свою гідність, тільки втікати відповідала Оксанка. Від тої хвилини вони тільки і думали про втечу. Але як? З ким порадитись? Табір, огороджений колючим дротом, добре охороняється. От коли б нас послали на роботу в ліс чи на торф, я певна, там би ми щось придумали. Вирішили, як тільки Оксанка видужає, при першій же нагоді проситись на роботу в ліс. Все в таборі було важким до трагізму, ні промінчика надії, частіше безпросвітний розпач. Одного разу усіх з особливою поспішністю вишикували на вранішній апель. Усіх строєм прогнали повз колючу загорожу. На дроті висіла мертва жінка. Її рука, скручена перед смертною конвульсією, ще стискала верхній провід. Нестерпні знущання гітлерівців, туга за батьківщиною, привела її до смерті на електричному дроті. Багато табірних жінок зняли з будівництва доріг з Бетребів і відправили на озеро вивантажувати баржі з коксом. Для Марійки ця робота була не під силу.